الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله Doista svaka zahvala pripada našim gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat selam i mir na Allahu poslanika, ali salatu selam njegovu porodcu, časne asave i sve oni koji slijedi na putu istini do sudnjega dana. Uvažena braćo i poštovani sestre, 19. sati, ovo je naša posljednja prediftarska besjeda i emisija. Na samom početku, čisto radi bereketa i blagoslova Kur'ana, a i zbog vremena u kojem ćete vi potruditi se da pozovete svoje prijatelje da se druži večera sa nama. Proučit ćemo nešto iz Kur'ana, večeras će to biti zadnji ajeti suri El Hašr na 548. stranici. Nakon toga, ako Bog da, družimo se cijelo vrijeme sa vašim pitanjima i odgovorima, pošto je mnogo pitanja pristiglo. Zadnja je emisija, tako da pokušat ćemo, ako Bog da, cijelo vrijeme da budemo e, uživo sa vama zajedno putem vaših pitanja, odgovora, dilema, savjeta i kritika. Učimo nekoliko posljednjih ajeta sure El Hašr na 548. stranici. أعوذ <clears throat> بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ۖ أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Uvažena braćo i poštovane sestre, ovo što ste čuli to su bili ajeti iz sure El Hašr, posljednjih nekoliko ajeta iz sure El Hašr. Kao što smo kazali i najavili i danas postavili posebno obavještenje, ovo je posljednja naša emisija. E, pokušao sam ja danas u toku dana da sva vaša pitanja koja su pristigla da ih pregledamo i da pokušamo odgovoriti na što veći broj onih vaših pitanja koja su pristigla. Napominjem, pošto je bilo već sugestija, kritika, da određena pitanja nismo odgovorili, e, određena pitanja su zaista teška, neka pitanja su nedorečena, nekim ljudima sam slao svoj e, broj mobitela kako bi, ajde da kažem, ostali u kontaktu, kako bi im pomogao u rješavanju određenih problema. U svakom slučaju, večeras ćemo ako Bog da pokušati da odgovorimo na što veći broj vaših pitanja koja su pristigla e, jučer, danas i u proteklim danima. Isto tako želio bi da napomenem da ćemo se maksimalno potruditi. Velik broj braća i sestara sugerisao i tražio je da nastavimo sa ovom emisijom nakon Amazana, pa ako Bog da najvjerojatnije da ćemo početi sa ovom emisijom nakon bit ćete obaviješteni na vrijeme, e, trućemo se da to bude termin koji će biti odgovarajući svima nama. E, svakako e-mail pitali su neki da li će taj e-mail ostati, on ostaje otvoren, vi možete slati svoja pitanja e, na njega i do kraja mjeseca Ramazana, ja kada ni vremena možda e, da povremeno uđem na e-mail, da pogledam neka pitanja i da kratko odgovorim na nešto od pitanja koja stignu, ali jednostavno zadnja trećina mjeseca Ramazana je vrijeme kada treba da se svi posjetimo i badetu. Želio bih samo da vam napomenem činjenicu, mi smo već evo održali 17 emisija, ovo je 18 emisija. U svim emisijama smo imali, e, prije nego počinjemo odgovarati na vaša pitanja, imali smo neke kraće besjede. Savjetujem svima vama da još jednom pogledate te besjede i da pokušamo ako Bog da malo rezimirati sve što smo kazali i koliko mi u svemu tome, hajde da kažemo, e, živimo. Govorili smo o dovi, govorili smo o namazu, govorili smo o skrušenosti, govorili smo o pokajanju, govorili smo o mnogim nekim, po mom skromnom mišljenju, interesantnim temama, tako da ne bi bilo loše da u ovih zadnjih deset dana mjeseca Ramazana e, ponovo pregledate te emisije, da se malo posjetimo svega onoga što smo govorili, a nakon toga da pokušamo što više tih stvari, ako Bog da, prakticirati. Pa znači, trudit ćemo se da nastavimo sa ovom emisijom nakon Ramazana. Večerašnja emisija je zadnja emisija E, ako Bog da od sutra već nastupa na veći zadnja trećina mjeseca Ramazana, kada bi trebali intenzivnije svi da se posvetimo i badetu, naročito kad su u pitanju noći. Duboko se nadam da ako ništa večeras nas nećete ljutiti i da ćete se ponašati primjerno, da neće biti bespotrebnih komentara. Na samom početku velik broj braći i sestara kada se meni javljaju, mene oslovljavaju sa hafize, pa želio bi da jednom već tu temu završimo. Nisam hafiz, to mi je najveća želja u životu, tako da nema potrebe da me zovete takvim imenom. Počinjemo, ako Bog da, sa vašim pitanjima i odgovorima. Kaže jedan naš brat, pošto mi je Fendija često kaže da bude muezin na namazu, ali na kraju E, se uči zajedno zikr i tako dalje, pa kako da postupim, e, da li da to odbijem. E, mi smo više puta kazivali da Boži poslanik ali salatu selam nije zajedno zikrio sa svojim asabima nakon namaza, tako da insan bi svakako trebao da to izbjegava. Znači, nije to radio Boži poslanik ali u selam i svakako da je to bolje da insan izbjegava. Kada u pitanju muezin u islamu, muezin u islamu uči samo ezan i kamet sve one isporedne stvari, znači za njima nema potrebe. <clears throat> Nekoliko pitanja će biti pitanja koja su, ajde da kažemo, ponovljena, ali vjerujem da su to ljudi koji su tokom Ramazana pristigli na ove naše emisije pa nisu e, redovno sve to preslušali. E, koliko, znači, ajde kažemo, može na post čovjekov uticati, postavljeno je pitanje da čovjek, e, ajde kažemo, bude u prostorijama gdje je prinuđen da, da ajde kažemo, udiše dim ili da loži vatru ili nešto slično tome mi koliko to kvari post. Rekli smo da insan treba maksimalno se čuva takvih stvari, ali e, to su stvari koje jednostavno čovjek ne može kontrolisati i inša Islam nas ne opterećuje nečim što nije u granicama naše mogućnosti, tako da ako čovjek bude u prostoriji, prolazi kroz prostoriju, prostoriju u kojoj ljudi e, konzumiraju duhan ili eventualno loži vatru ili čuje dim, znači inšala te stvari ne utječu na njegov post. <clears throat> E, govorili smo više puta da nakon što se sjedi na na prvom sjedenju, ako imamo vremena da učimo i salavate, da nema nikakve smetnje da učimo i salavate. <clears throat> imamo pitanje kako se ponašati kada e, se u safu ispred nas pojavi mjesto. Znači da li je neko napustio saf ili su se ljudi jednostavno kako se ljudi, hajde da kažemo, zbijali safove, došlo je da ispred nas došlo jedno mjesto, nema nikakve smetnje, znači nema nikakve smetnje da čovjek pa čak i u toku namaza korači korak ili dva kako bi popunio prazninu ispred sebe u safu. Isto ovdje ovaj e, brat, nadam se da je brat postavio pitanje u pogledu ravnanja safova. Imate ljudi koji smatraju da se safovi ravnaju od kraja, znači safa, dok je tačno da se saf počinje ravnati od znači mjesta iza imama. Pa se ljudi znači s desna na lijevo zbijaju prema sredini safa, a nikako da neko stane tamo kod prozora i čeka kada će se ljudi pomakiti do njega. To je neispravno, već Safovi se znači ravnaju od sredini i tako da se ljudi znači s desna na lijevo zbijaju ka sredini safova. <clears throat> Tako da se desi čak i u namazu da neko iziđe iz safa, a nema zadnji saf, znači nema neko iza nas, nema smetnje, znači da se ljudi svi za jedno mjesto pomjeri pa čak to bilo i u toku namaza. Jedan brat nas već par dana pritišće oko ovog pitanja, pa evo njegovo pitanje napokon došlo na, e, na red, a to je e, pitanje e, bluda, koliko je velik to grijeh i nakon toga ako neko i počini, ne daj Bože, blud, da li nakon toga ima pokajanja i da li on nakon toga mora tražiti ženu koja je nemoralna ili se može oženiti sa moralnom ženom. Generalno, činjenje bluda jedan je od najvećih grijeha u islamu. Allah poslanik je spomenuo mnogi hadise u kojima zabranjuje blud. Allah Đelšanu jasno kaže u Kur'anu وَلَا تَقْرَبُ zina, nemojte se približavati bludu. Tako da e, e, blud, činjenje bluda, nemorala je jedan od najvećih grijeha u islamu. Allah poslanik jedne noći kada je e, znači u snu vidio mnoge stvari iz dženneta i džehennema, vidio je znači jednu veliku pećnicu u kojoj je nakon toga saznao kada je vidio, vidio to su bili muškarci žene koji su vrištali kada bi ih vatra, vatra znači ozdol potjerala, on bi došli gore do vrha ti veliki pećnici, pa bi vatra uh, splahnula, pa bi se oni spustili. I tako neprestano ponavljali, kada je poslije Meleke upitaju ko su, ko su ti, oni su mu kazali da su to osobe koje su na Dunjalku činile blud i nemoral, tako da blud i nemoral su definitivno E, jedni od najvećih grijeha, ali opet, bez obzira ako insan desilo se da je to učinio, ima pokajanja, insan se može pokajati, rekli smo više puta, čovjek se može pokajati od nevijesta, može se pokajati od kufra, a svakako da je mnogo prioritetnije se može pokajati od e, činjenja nemorala. Nakon toga, ako se čovjek pokaje istinski, nelogično bi bilo da mi njemu kažemo i sad ti moraš oženiti ženu koja je nemoralna. Znači, nakon što se čovjek pokaje, e, nakon što je čovjek bio ili ne daj Bože u nevjerstvu ili činio neke velike grijehe, nakon što se pokaje, on ima potpuno pravo da traži moralnu i čednu osobu. <clears throat> Jedan brat nam je postavio pitanje, vjerujem da pitanje se vraća na neispravno satanje, e, šta, je to, e, šta su to stvari na koje se izdvaja zekijat, ja sam obećao da ću pokušati održati jednu emisiju o zekijatu, ali jednostavno i moje privatne obaveze i, i vaša mnoga pitanja nisam jednostavno e, smogao vremena da pripremim jedno predavanje kompletno o zekijatu. Pa brat pita imam platu, ali jednostavno to je jedino što posjedujem. Niti imam kuću, niti imam e, voćnjake, postanar sam, plaćam kiriju, ali eto, živim nekim lijepim prosječnim životom, da li moram davati zekijat? Pa smo rekli da se zekijat daje na četiri vrste, znači robi, da se daje na zlato i srebro, daje se na novac, daje se na, na stoku, daje se na poljoprivredne proizvode i daje se na trgovačku robu. U svemu to, u tom je postoji znači, granica nisab, tako da insan koji samo živi pod nam znacima od plaća kiriju, živi od danas do sutra, nema nikakve ušteđevine, nema zlata, nema trgovački robi, e, nema poljoprivrednih proizvoda, nije obavezan da daje zekijat. <clears throat> Svakako razlika, različit je propis između zekijata i različit je propis iz, između sadekatul fitra ili takozvanih vitara, kako naš narod želi kazati. Imamo jedno pitanje koje je djelimično škakljivo, ja na njega ne bi volio javno odgovarati, ali e, slanje bedela za roditelje koji su ono bili šareni u islamu, E, pitanje se vraća da li su oni muslimani ili nisu. Ako za njih kažemo da su bili muslimani, da su imali la hilal, da su klanjali, da su imali e, taj bajram, tu džumu, te ramazane, te teravije, inšal, oni su muslimani i nema smetnje za njih da se pošalje e, bedel, neko ko će obaviti za njih hađ. Više braći se sestara me je kritikovalo, savjetovalo, samo što nisu iskakali iz mailova onaj kada su u pitanju proizvodi u kojima ima malo alkohola, e, vjerujem da je to možda ljudima neka novina, e, bezalkoholna piva i tako dalje. E, braću moja draga, nemam vremena da vam citiram govor islamskih učenjaka savremenog doba koji su govorili o tome na, na, na čelu tih učenjaka i Šeju Usejmin, Šeju bazi i tako dalje koji su e, davali fetve da bezalkoholna piva u, kojoj nema alkohola ili postoji mali, mali procenat, toliko malehan procenat čovjek kada je popio tri ili četiri pive ne bi osjetio nikakvu znači dejstvo alkohola da, da je dozvoljeno konzumirati takve bezalkoholne pive i da je dozvoljeno jesti slatkiše u kojima ima toliko toliko malehan procenat alkohola kada bi ga čovjek jeo mnogo tog satiša, ne bi osjetio dejstvo e, alkohola. E, normalno imamo hadis da je Boži poslanik ali se sam kazao ono što je zabranjeno u velikim količinama zabranjeno je u malim količinama. Ali islamski učenjaci kada tumače ovaj hadis kažu misli se na čisti alkohol. Ako je alkohol zabranjen, znači boca, onda da uzmimo čistog alkohola kap i popijemo, to je haram. Ali ako se alkohol naročito u tim malim količinama stavi u neki proizvod i onda on izgubi svo svoje svojstvo, Allah on najbolje zna, nema ništa sporno šerijetski da se to konzumira, jer je e, svojstvo opojnosti se izgubilo. Alkohol je zabranjen zbog opojnosti. Ako neko želi da bude dobar musliman, želi predostrožnost, da ne konzumira te stvari, to je njegova stvar. Ali nema pravo da napada ili da smatra manje vrijednim ili manje bogobojaznim nekoga ko te stvari, hajde da kažemo, konzumira. Juče smo malo spominjali onu, onaj nejasnoću određenih broja braća i sestara kad su u pitanju sadekatul fitr, pa smo kazali da čovjek može biti od osoba koji primaju sadekatul fitr, a mora i dati i on sam sadekatul fitr. Pa smo kazali sadekatul fitr mora dati svaka osoba. Čak osoba koja ne posti, treba da dade sadekatul fitr, djeca i tako dalje. Znači sadekatul fitr daje svaka osoba koja u svojoj kući, u noći pred Bajram ima E, tri kile viška prehrambenih artikala na ono što je njemu potrebno i njegovoj poruci. Pa je on dužan dati, ali isto vrijeme on može primati zato što potpada pod kategoriju siromaha. Pa znači e, ne isključuje jedna stvar drugu. Čovjek daje i sadekatul a isto tako isto vrijeme prima zekjat i prima sadekatul fitr. <clears throat> Je li se može klanjati jacija, farzi i vitre e, kada se ustani na sehur? Svodno kada čovjek ustaje na sehur, E, tačno je mišljenje, večera zapamtite, ako Bog da, da jacija nastupa e, nastupa namasko vrijeme jacije sa zalaskom sunca, znači sa zalaskom rumenila. Kada zađe rumenilo, znači prvo zađe sunce, tada nastupa akšam. I traje akšam sve dok ima rumenila na zapadu. Kada nestane potpuno rumenila i postane znači crno kao da ne vidimo gdje je zašlo e, sunce, sunce nastaje jacija i njeno vrijeme traje do pola noći. Ne do 12 sati, do pola noći razlika je reći 12 sati, razlika je pola noći. Pola noći se određuje na način da uzmimo vremenski period kada je sunce zašlo i kada nastupa sabah i da to dvoje popolovimo, tu je polovina noći. Pa ako čovjek ustaje na sehur, prije polovine noći može tada klanjati jaciju i vitre. Čak je pohvalno ako čovjek ne klanja jaciju u džematu da se jacija odgodi, ajde da kažemo, ulje do pred pola noći. Pohvalno je ako čovjek klanja sam i ako mu to nije teško, da odgodi klanjanje jacije. Ali rekli smo, znači, ako će čovjek ustajati na sehur pred sami sabah, onda ne bi trebao i nije ispravno da do tada odgađa klanjanje jaci. <clears throat> da se zekijat može davati više puta u godini? Rekli smo, braću moja draga, velik broj braći i sestara smatra se zekijat samo daju u Ramazanu, što je neispravno. Zekijat se daje onda kada pregodini naš imetak. Osim, osim poljoprivrednih proizvoda, poljoprivredni proizvodi oni se daju onda kada se e, podignu i poberu ili požetu a ostali znači e, na zlato, na srebro, na novac, e, na trgovinsku robu, e, na, na, na stoku, sve te stvari treba da pregodini. Pa onog momenta kada su mi dobili novac od 6.500 maraka, to može biti 1.7., 1.8., 1.12., čekamo godinu dana da pregodini, nakon toga dajemo zekijat, shodno mi, zekijat se daje tokom cijele godine, onda kada pregodini naš imetak. <clears throat> Da li muž i žena smiju imati spolni odnos u toku Ramazana ako njih dvoje ne posti? Nadam se da se ovdje pitanje odnose ako njih dvoje ne posti, u smislu ne posti e, zato što imaju širijetski validan razlog. Primjer radi, e, žena je e, do podne bila u mjesečnici i nakon podne se okupa. Ona taj dan ne posti jer je imala do podne, imala krvarinje pa se okupala na podne. A muž je bio, na, bio je na putu Došao je iz Zenice u Sarajevo i došao isto sa autobusom u jedan sat. On je taj dan ne posti zato što je mu safir. Njih dvoje, ako imaju šerijatski razlog zašto ne posti, u, to, u ostatku dana imaju pravo da imaju spolni odnos. Volio bi da me dobro razumijete da ne ispadne sutra pezić, ovaj pezić je najbolji pezić. Kod njega moraš i postiti i imati odnos sa ženom, sve živo kod njega može. Znači ako muž i žena, obodvoje, ne posti iz opravdanog razloga, e, validnog razloga, u tom danu imaju pravo da imaju spolni kontakt. Da li je grije što moj muž mi nikada nije dao mehr, odnosno nisam ni tražila, spojili, e, znači sklopili su brak bez e, mehra. Tačno je ispravno je da, da se brak može spojiti bez određivanja mehra. Ali ako je došlo do sklapanja braka, gdje nije određen mehr, onda toj ženi se određuje mehr takozvani el mehr mithl, isti mehr kakav mehr uzimaju njene rodice i e, žene na istom, hajde da kažem, u društvenom položaju kao ta žena. Jer svakako bogate žene možda uzimaju veći mehr, ugljedne žene uzimaju veći mehr i tako dalje. Žene na selu, žele u gradu. Uglavnom, e, ako se desi da se sklopi brak u kojem nije preciziran mehr, može se mehr naknadno precizirati na način da će se toj ženi odrediti mehr žena koje su slične njoj po svemu, po mjestu življenja, po ljepoti, po ugledu i tako dalje. Pa znači, ako hajde kažemo žena nije odredio se mehr, pa njena sestra se prije udala, njena amidžišna, njena rodice e, i većinom su one sve uzimale mehr, rećemo 2000 maraka. Onda se i njoj otprilike mehr odredi oko 2000 maraka i tako dalje. Tako da uz Allahog pomoć nema smetnje da se mehr naknadno e, dogovori i da muž to naknadno e, isplati. E, da li sam griješna što nosi muževo prezime? Rekli smo u jednoj od emisija da nije dozvoljeno ženama da uzimaju muževa prezimena. Ako je to žena uradila iz neznanja, nadamo se inšal to nije grije. <clears throat> Jedno pitanje, volio bi isto da malo budete sad, da ne komentarišete i da slušate, jer možete ga pogrešno shvatiti. E, pitanje imam staru majku, hoće da klanja, ali ne može apsolutno ništa zapamtiti. Kako da ju pomognimo? Allahom poslaniku, pazite, Allahom poslanik u to vrijeme, Arapi su imali veliku mogućnost hivza, pamćenja, i još su Arapi, izgovaraju arapski jezik, pa je bilo slučajeva da dođu ljudi, Boži poslanik kaže, ja ne mogu naučiti fatihu. Pa kaže Allah poslanik ali salatu selam ako ne možeš naučiti fatihu, onda ti je dovoljno kada dođeš do mjesta gdje se uči fatiha i uči se Kur'an, da veličaš Allah, da kažeš Elhamdulillah, Allahu Ekber, Subhanallah. Tako da smo mi u našim podnebljima mnogo prioritetni ovog propisa, ali kada? Kada se osoba maksimalno potrudi da nauči i kada se zaista ispostavi da osoba ne može naučiti zbog godina i zato što je težak arapski jezik, onda kada dođe do mjesta gdje se uči Kur'an, ona će zikriti riječima Elhamdulillah, Subhanallahi, Allahu Ekber, sodno hadisima Božih poslanika, ali nemojte ovo uzeti e, pretjeran olakšicu, sada čovjek 18 godina kaže, Boga, ja sam probao naučiti Fatihu, 13 e, minuta sam učio, ne ide nikako, ja ću po Pezićevu ono malo pošučuram, Elhamdulillah, Subhanallah, Allahu Ekber, mašla što ovaj Pezić, ovo je najbolji e, e a on stvarno kod njega sve more. Ne mere, već znači ovo se odnosi na osobe koji zaista su u poznim godinama, osobe koji su se potrudile, osobe koji su možda tek prihvatile islam, pa nemaju vremena odmah da nauči prvi 5, 10, 15 dana dok nauči fatihu, dok nauči sure, dok nauči zikrove namazu, da klanjaju na ovakav način. E, shodno to mi ovakvi odgovori imamo od šeha Saliha Muneđida, od šeha Saliha e, Muhammeda Usaimina i drugih šehova, shodno hadisma Božih poslanika, ali se da je Božih poslanik određen na sahabima koji su imali poteškoći u učenju olakšavao takve stvari. <clears throat> Da li žena može klanjati Bajram kod kući i džumu kod kući? Ni Bajram ni džuma se ne mogu klanjati kod kući. E, I Bajram i džuma žena može da dođe i da klanja i Bajram i džumu. Nažalost, kod nas je to zapostavljen sunnet. Od sunneta da se Bajram klanja na otvorenom prostoru, a džuma kada je u pitanju, žena može da prisustuje, znači normalno da klanja džumu, klanja će dva rekiata zajedno sa muškarcima i tog dana ne, treba klanjati podni namaz. Ali kod kući da klanja Bajram namaz ili džumu, to nije propisano i nema potrebe za tim. <clears throat> U jednoj firmi jedan brat kaže moja firma organizirala iftar, ja sam bio bolestan, nisam mogao postiti pa se nisam odazvao iftaru jer iftar je za postače. Da li sam ispravno postupio? Smatram da je ispravno postupljeno, ali da je insan i otišao na iftar ne bi napravio neku ogromnu grešku, jer u većini slučaja kada se pravi e, džematski zajednički iftari, zna se da će doći tu osoba koji možda i ne posti, ali jednostavno tu je i vid druženja i tako dalje, ali ako je insan odbio i nije otišao ispred ostrožnosti, ispravno je postupio. <clears throat> Slike, posjedovanje slika, ukući brat je ovdje naveo primjere da čovjek ima milku čokoladu, na njoj ima krava, ima sveska, ima neka e, novine. E, da li takve slike sprečavaju ulazak melika u kuću? Duboko, duboko se nadamo da tako e, prisustvo takvih slika u kući ne sprečava ulazak melika. E, sprečavanje ulazak melika u kuću, Allah Žešanu najbolje zna, odnosi se na postavljanje slika koji se veličaju. Da čovjek postavi sliku na zid, Tito ili nešto slično to mi da se postavi na zid. E, zbog takvih slika, Allah što najbolje zna, meleci ne ulaze u kuću. Ali e, slike koje su, hajde da kažemo, stavljene u neku laticu, slike e, u novinama, u školski, znači, udžbenici, e, ambalaža, danas ambalaža mnogih nekih proizvoda, svugdje ima slika, tako da Allah što najbolje zna da se to ne odnosi na ovaj propis. <clears throat> Osobe dosta puta nas braća kontaktiraju, potekla mu je krv iz desne, iz nosa, možda je nešto progutao, možda nešto nije progutao. Uglavnom pravilo je, braću moje drage cijene sestre, da čovjek da se maksimalno potrudi, da ništa ne proguta u tih nekih vanrednim situacijama, da li krvarenje desni, krvarenje zuba, opravka zuba e, i tako dalje. A ako se desi da je nešto progutao nenamjerno, duboko se nadamo da je njegov post inšala ispravan. E, šta nam možete preporučiti knjigu e, kako i na koji način podući se propisima namaza E, definitivno, po mom skromnom mišljenju, najbolja knjiga napisana na bosanskom jeziku jeste knjiga uvaženog doktora Šija Safeta Kudzovića, svojstva e, namaza Božih poslanika, ali se ratu selam, od abdesta do zikra i savjetujem svim e, braći i sestrama da tu knjigu nabavi. Mislim da se čak može i na internetu naći. U svakom slučaju, to je jedna veoma, veoma korisna knjiga, rijetka knjiga. Znači, Šija Safet je koristio preko 400 izvora pišući tu knjigu. Knjiga napisana, znači, zaista, kada je u pitanju naučni nivo, jednim jakim, jakim stilom, tako da veoma korisna knjiga. Knjiga je isto štampana u jednoj e, rezimiranoj verziji, džepnoj verziji, ako se može naći i ta verzija svakako je dobro. <clears throat> Imamo pitanje, i ovo pitanje se često postavlja u arapskom svijetu, od pitanje e, žena. Ako žena dobije mjesečnicu u nekom namaskom vremenu, a nije klanjala e, taj namaz, primjer radi, Podni nastupa u jedan sat i žena jednostavno iz određenih vremena, e, znači obaveza, kuhala je nešto, u dva sata dobije mjesečnicu. Nije klanjala podni namaz. Da li mora da naklanja takav namaz? Postoji razilaženje kod islamskih učenjaka, jedni kažu mora, jedni kažu ne mora. Allah on najbolje zna, ja sam ubiđen da žena ne mora to naklanjati. Ali ako bi žena taj jedan namaz naklanjala, inšala, biznila, e, nije to nešto mnogo, nije to nešto teško, ali znači jednostavno ona je pred sobom imala još nekoliko sati namaskog vremena, imala je pravo da odgodi taj e, namaz nije ga klanjala, dobila je mjesečnicu, samim tim njoj više nije obaveza bilo da klanja. Ja sam duboko ubijeđen da nije obaveza da klanja. Ali ako bi žena naklanjala taj namaz, inšallah, ne bi pogriješila. S druge strane, kada se žena očisti u nekom namaskom vremenu, da li je obavezna e, da uz taj namaz naklanja još drugi namaz. Primjera radi, žena se očisti u periodu ikindije. Pa da li uz ikindiju, jer ona će svakako kupa, će se klanjati ikindiju. Da li mora klanjati i podni namaz? Allah Žešan najbolje zna, nije obaveza. Allah Žešan najbolje zna, nije obaveza. <clears throat> Pitanje, možete nam pojasniti e, temu šija. Ko su šije, šta su šije, opasno šija, e, to je duga tema. E, nimamo vremena, ja ću vam preporučiti tri knjige e, o šijama i smatram insan koji pročita ove tri knjige, sažvači ih, nauči da, da će jasno, jasno znati ko su šije. Prva knjiga Šije i Haridžije nevage Ehli Sunneta od Alija Salabija, veoma, veoma korisna knjiga, znači naučna knjiga, zaista dobra knjiga. Druga knjiga od našeg šija Semira Imamovića, u čemu se razlikuju šije od ostali muslimana. Veoma lijepa knjiga, e, napisana jednostavnim stilom, e, a svakako govoriti o kompetenciji i, i, i ilmu i znanju naših šeja Semira Mamovića nema potrebi. I treća knjiga, historijska epoha, od smrti Božih poslanika do ubijstva Huseina radijallahu talanu, znači e, knjiga od Šiha Osmana Hamisa, e, veoma, veoma korisna knjiga koja detaljno odgovara na mnoge, mnoge nejasnoće e, kojima šije želi da, e, ajde da kažemo, dokumentuju i argumentuju svoje neke stavove. Tako da ove tri knjige, Šije i Haridje, na vage Ehli Sunneta od šiha Alija Salabija, knjiga od Šiha Semira Imamovića, u čemu se razlikuju Šije od ostalih muslimana i knjiga Historijska epoha, od smrti vremena, od smrti Božih poslanika do ubistva Usina radijallahu taranu, e, ako bi se e, ove tri knjige pročitale i, hajde kažemo, razumjele, mislim da bi čovjek imao jedan veliki imunitet od ove opasne bolesti. <clears throat> Esselamu alaikum, moj profesor vjeronauke je Sufija i baš vas osuđuje. Pa mi kaže, pitaj ti to svog pješća kakvi su muslimani u džidi. E ovako, znači, ja ne bi se plaho onaj, umaruo sa ovim profesorom, da ga Allah nagradi što me gibeti i što, onaj, ću, ako Bog da, požeti mnogi njegove sevape. A, a što se tiče muslimana, Uđidi Pezić nikad Uđidi nije živio, nije iz Džide, nema rođaka Uđidi, nema familije Uđidi, ne zastupa džidu, nije džidin advokat, ne znam zašto pišća pitati o muslimanima u džidi. Kad bi pitali pišća o muslimanima u njegovoj kući, možda bi trebao odgovoriti, e, ne smatram da trebam odgovarati e, o muslimanima u svom rodnom selu, Gornjoj Rovni, kamo da odgovaram, ali kad su ljudi bolesni, kad im je teško prihvatiti istinu, Pezić je problem što je dirno jednom u životu e, u osinjak koji se zove tekije, pa je kazao da u islamu ne postoje tekije, pa to ljudima teško sažvakati, teško progutati zato što toliko tragaju za istinom e, Čudo da niko u tih pet godina nikada nije napisao naučni rad, da nam je naučno dokazao da postoji u islamu tekije, da postoji zajednički zikr i da postoji turbeta. U islamu ne postoji tekije, ne postoji zajednički zikr gdje se ljudi e, okriču u krug, probadaju mačevima i sabljama i ostalim e, sredstvima, niti postaju kaburovi i e, ne postoji turbeta. Tako da onaj ko želi istinu, njemu je to lako dokazati, a onaj ko ne želi, njemu se ne može dokazati. Čovjek koji se kupa i tokom kupanja nenamjerno proguta dvije, tri kapi vode, rekli smo da čovjek treba da se maksimalno čuva, ali ako bi se desilo, nadamo se da je pust ispravan. Mm. E, moja nana bi voljela da za nas izdvoji, pošto smo mi u Njemačkoj, ona bi voljela da za nas izdvoji katul fitr, ali možemo li i mi da izdvojimo za sebe? Ne vidim ništa sporno, znači da ona dole izdvoji, e, jednostavno da se ne bi ljutila, a da i osobe za sebe izdvoji, ne vidim inšala sve to dodatni hajr. Osoba kaže svaki put kad ju isplati platu po jedan ili jedan euro joj stavi sto kamata. Rekli smo da je najispravnije te kamate treba uzeti i nekome ih dati. Tako da, e, da li treba čekati da se to euro po euro sabere pa poslije da se dadne kao veći iznos, Allah Žešan najbolje zna, bolje se tog imetka odma rješavati. Da li je dozvoljeno dati zekija tetki? Rekli smo jučer da se zekijat i Twitter, fitr ne mogu dati samo dvim kategorijama ljudi, ne mogu se davati uzlaznoj i silaznoj lozi ulazno, uzlazno i lozi, znači e, dijete ne može dati svome ocu ni svojoj nani, a otac silazno ne može dati svojoj djeci i svojoj unučadi. E, a, kada je u pitanju, znači, amidža, tetka i ostali, uz Allahu pomoć može se dati, ako potpadaju pod neku od kategorija. Mi govorimo samo o momentu da li to sprečava ili ne sprečava. E, čuo sam dugo jedno pitanje, brat je pisao kako ima problema sa sihrom, ovako, onako, čuo sam ako odem u Meku da džini tamo ne mogu da to izdrže i da budu spaljeni, jer to istina nisam čuo. E, e, vjerujem kada bi to bilo tačno, e, to bi bio jedan lijep i jednostavan način liječenja. Svakako čovjek u Meki ima dodatne neke satisfakcije od namaza, od zemzema i tako dalje, ali da činjenica svako ko u Meku da će džini u njemu koji su ušli biti spaljeni, nije mi poznat dokaz koji to potvrđuje. <clears throat> Kada nastupaju neparne noći u smislu je li ispravno da je nakon 20. dana ili 21. u svakom slučaju u islamu, u islamu zapamte večeras, e, noć nastupa prije dana. Pa kada zađe sunce, tu je 21. noć i sutra je tek 21. dan Ramazana. Tako se znači u islamu broje noći i dani da noć dolazi, noć dolazi prije dana. Da li je dozvoljeno masturbiranje, onanisanje? Nije dozvoljeno. Ja sam o tom je mnogo govorio, pisao u onom svom e, e, islamskom priručniku bračne intime, malo detalji se o tom i dokazima učenjaka koji su to zabranjivali. Masturbiranje i e, onanisanje nije dozvoljeno. <clears throat> Jedna sestra je postavila jedno pitanje oko vjenčanja u braku i onda kaže znam da na vjenčanju ne smiju biti mahremi svjedoci nije mi poznat dokaz u islamu da mahremi ne smiju biti svjedoci prilikom vjenčanja. <clears throat> Jedna osoba pita da li ima potrebe zatim da svaku noć, pošto ne može naći siromahe, da svaku noć odvoji dio novca, pa da ga nanijeti da je to sadaka, pa da ga podijeli nekada kada nađe sirotinju. U svakom slučaju poglavlja na file dobrovoljnih dijela, sadake, to su poglavlja široka. Ako čovjek nađe u, zadnjim noćima mjeseca Ramazana, nađe bijedu nekim dadnim sadaki. Ako ne nađe, neko odvoji jedan dio imetka, poslije će ga udjeliti. Sve je to, inša Allah, hajr. Kada god ste u hajru, ako radite ovo hajr i ovo hajr, nemojte se mnogo sikirati. <clears throat> Da li žena može dati mužu sad e, zekat? Ekstra pitanje. Imate ženu bogatu, ima mnogo para, a muž siromašan i muž ima dugova. Žena može dati svome mužu e, zekjat, a muž ne može dati po konsenzusu islamskoj činjaka. Žena, znači ako je njen muž e, siroma, ima potrebe, ima dugova, a ona ima svog imetka, toliko da treba da dadne zekijat, ima pravo da dadne svome mužu. Da li treba izgovarati semi Allahu limen hamide kada se klanja za imamom? Ja sam stava da treba izgovarati riječi semi Allahu limen hamide, iako većina islamskih učenjaka kaže da ne treba. Šafijski mezheb smatra da se, znači kada čovjek klanja za imamom pa kada odu na ruku, onda imam kaže semi Allahu limen hamide, većinom ljudi kažu tada rabbena velekel hamd, ja sam stava da treba kazati prvo semi Allahu limen hamide, a nakon toga kazati rabbena velekel hamd. Šta da uradim ako izgubim e, abdest e, u toku namaza u kojim se klanja? U svakom slučaju obaveza je prekinuti namaz i čovjek treba da se potrudi da iziđe, da iziđe. Ako bi se zaista desilo da je tolika gužva da ne može da iziđe, onda neka sjedni na mjesto znači gdje je klanjao, ali neće, neće klanjati, znači pretvarati se da klanja, već će pokušati da iziđe. Ako ne može da zaista, da li možda ako je u pitanju Bajram ili Džuma neka velika gužva, onda će sjediti na svome mjestu. E, sestra nam se jedna javila, e, ima problema u braku u smislu da ona i muž već su par godina u braku, ne mogu da imaju djeci, išli su kod doktora na pretrage, uspostavljeno da je problem do muža i nakon toga, nakon što se to uspostavilo, muž ne želi da se dodatno liječi. U svakom slučaju pomine to greška, ako se već ispostavilo do koga je, ako postoji mogućnosti znači liječenja, zašto se ne liječiti, e, znači da li, da li treba, e, ajde da kažemo vještačka oplodnja, da li treba, e, u svakom slučaju, znači šerijat ne sprečava i ne osporava da se čovjek liječi od nemogućnosti imanja, znači potomstva, čovjek sad ako to ne želi ne može ga niko natjerati. <clears throat> U svakom slučaju dopuštena su dva načina liječenja, Kur'anom i medicinski. Da li žena koja prima inzulin više puta u toku dana može postiti? Što se tiče inzulina, on ne kvari post, jer smo rekli da to nije hranljiva inekcija, a da li osoba može zdravstveno, to se vraća na nju. Ali s aspekta šerijata i vjere, da li žena ili muškarac koji i prima inzulin može postiti? Može postiti. A da li on to može zdravstveno, to se pitanje vraća njemu. Kaže, znam da roditelji imaju koristi nakon smrti od dove svoga djeteta, da li će roditelj imati nagradu i zbog onoga što dijete prakticira od islama i badete. Duboko se nadam, pogotovo ako su roditelji bili razlogom da dijete nauči te stvari. Zato sam ja kazao e, davno nekada, najprioritetnije je da svaki roditelj nauči svoje dijete klanjati. Ovo ne isključuje da dijete ide kod efendije, da uči, ali zašto da neko pokupi sve se vape od moga djeteta? Ja želim da ja naučim svoje dijete kako da klanja i čitav život dok moje dijete klanja i ja ću imati za to nagradu i seva. Tako da, e, ako su roditelji bili razlogom da dijete nauči mnogo toga, nakon što ono to bude prakticiralo, nakon njove smrti, duboko se nadamo da će roditelj i nakon smrti imati sevap za to. Možete nam kazati neke propise osnovni o seđdi, zahvali i da li se mora e, činiti pod abdestom? Sežda zahvali jedan ibadet zapostavljen kod nas i lijepo ga je oživljavati, ali oživljavati ga na ispravan način. E, sežda zahvali se čini kada čovjek doživi neku novu veliku blagodat ili bude od insana odstranjena neka velika nedaća. Ali znači blagodat koji mi svaki dan e, imamo, primjer radi dijete ide u školu i svaki dan u babo dadni Marku. I babo dadni Marku je on seždu, hop, e, veli da uradim šuker seždu što mi je babo dao Marku. Ali zaista da čovjek dobije neku veliku blagodat. E, znači možda supruga se porodila nakon što deset godina nije mogla imala, imati djeci. Završio čovjek fakultet, e, izgradio kuću. Znači neke velike blagodati koji se rijetko dešavaju, ako se insanu desi neka velika blagodat, znači propisano je da padne na seđnu, e, nije uvijek da se okrene prema kibli, niti je uvijek da bude pod abdestom, znači da padne na seđnu i da zahvali Allahu Đelešanuhu za tu blagodat. Isto tako da se desi, znači da čovjek možda e, neka velika nedaća od njega otklonjena, neka velika bolest e, i tako dalje, neki veliki musibet, musibet, muslimani su bili izloženi nekoj velikoj fitni, smutnji, pa je negdje tamo u islamskom svijetu, znači desio se neki veliki hajr za muslimane, neka velika nedaća veća odagnata od njih, da čovjek uradi e, šukr seždu, e, seždu zahvali, inša to je propisano, ali znači ne, ne da to bude zbog nekih sitnih stvari. I s druge strane rekli smo da ne postoje znači ti uvjeti da, da mora biti prema kibli, da mora biti da mora biti čovjek obučen. Žena znači može bez mahrame da uradi tu seđdu, e, može znači bez abdesta. Nadam se Allah da sam bio jasan. E, jedan brat kaže, govorili ste dosta puta da se treba na seždi doviti, pa da li prije toga treba kazati Subhana Rabijel E'ala svakako, o, ove dove koje smo spominjali u nafilama kada se dovi, prvo čovjek treba da završi e, zikr koji je vađib na seždi, a to je da tri puta kaže Subhana Rabijel E'ala, nakon toga onda da uči neku dovu. <clears throat> Kako se ponašati e, u situacijama kada čovjek klanja u prostoriji kod gosta, negdje gdje ima slika? Čovjek znači treba da zna da je namaz u prostoriji gdje ima slika ispravan. Ako može da se okrene negdje, znači gdje nema slika, to je bolje. Ako može da zamoli tu svoju rodbinu da skinu tu sliku, to je sve bolje. Ali ako se ne skine ili ako bi to izazvalo veliki, veliki neki revolt, znači treba da zna da namaz obavljen u prostoriju koju ima slika je ispravan. jedna sestra me postavila pitanje, ja i moja sestra smo došli kod majke u noći Ramazana, u noći Bajrama, pa kao u noć u oči Ramazana. Pa da li je naša majka obavezna da zbog nas izdvaja sada fitr To je poznato ono svi vjerje koji nema nikakvog utemljenja u islamu. Tu gdje je ko zapostio, nema nikakve veze i svako za sebe plaća sadekatul fitr. porodca, pola porodice živi u Sanđaku, pola živi u Europi, pa gdje da izvoje sadekatul fitr, gdje se dogovori? Znači ako je otac u Njemačkoj, a majka i čirka u, u Sanđaku, on može njima reći izdvojite vi sadekatul fitr za mene i za vas, ili oni njemu kažu izdvojite i za nas u Njemačkoj. Bitno je znači da to bude samo u dogovoru i da on kada bude uzdvajao da nije ti da je to sadekatul fitr za njih. Jedno pitanje, e, iako iz formulisanja pitanja već se vidi da, da neko želi da odgovorim nešto e, drugo, ali e, da li žena koja obavi namaz u suknja hlačama, njen namaz je ispravan? E, pazite, dosta puta ljudi griješi i dosta puta smo mi to već navodili. Propisi posta. Da li neko ako pogleda u ženu, da li mu to kvari post? Ne kvari post, ali je griješan zbog toga. Isto tako, obavljanje namaza u suknja hlačama je ispravno, ali žena ne treba da nosi suknja hlače. Ali ako bi klanjala, u islamu je naređeno ženi kada klanja da pokrije svoje tijelo. Žena koja obuče suknja hlače, ona je na taj način pokrila svoje avrete. Ali ona to ne treba tako uraditi, ali ako uradi, nje namaz je ispravan. Primjer muškarca koji bi klanjao, e, a nosi svilenu košulju. Svila je muškarcima zabranjeno ali čovjek, znači njegov namaz je ispravan, a posebna je zabrana što nosi svilu. Tako isto i nošenje suknja hlača, mi smo juče i prekjučer odgovarali da žena kada izlazi iz kuće ne bi trebala da nosi suknja hlače. Ali ako bi neka sestra nosila suknja hlače i u tim suknja hlačama klanjala, da li je namaz ispravan? Inša Allah, njen namaz je ispravan. Pa su dvije odvojene stvari propis, znači da li to treba da nosi, a pitanje je drugo, e, da li je njen namaz validan. Pa je namaz validan, a svakako kada izlazi napolje ne treba da nosi suknja hlači. Jedan brat je poslije onako malo poteško pitanje, bar za mene poteško, u smislu Bliži nam se Elhamdla Bajram i bit ćemo svjedoci kako osobe koji nikada u toku cijele godine ne odu u džamiju niti posti, e, e, dođu na Bajram. Da li možemo smatrati takve osobe licenjerima? Pa sam ja tom bratu odgovorio i šta nakon toga, ako ih smatramo licemjerima, ne treba ljude odgoniti od džamije. Tako uzmite sebi jedno veliko pravilo. Bolje da ta insan dođe u džamiju na Bajram nego da ne dolazi nikako. Možda će tu čuti nešto što će ga ponukati da počne klanjati. Možda će tu čuti nešto što će ga ponukati da ostavi određene harame i tako dalje. Možda će vidjeti ljude pa će se postiti pa će im početi dolaziti redovno u džamiju. Tako da e, šta imamo mi sa tim da te ljude smatramo licemjerima. Tako da Allah vam dao svako dobro, e, malo se pokušajmo svi malo više zabaviti o sebi, a ne o tome hoćemo li ovoga smatrati licemjerom ili nećemo ga smatrati licemjerom. Smatrali ga mi licemjerom ili ne smatrali, šta smo dobili sati? Jedna sestra kaže e, jednostavno imam veliki problem, praktikujem islam skoro u svemu što mogu, osim što ne mogu da nosim e, e, hijab, živim u Europi, u Bosni kada dođem preko ljeta, živim u Republici Srpskoj, nošenje hijaba me posjeća djelimično na 92. i određene golgote koji sam prošla, savjet. Savjet je da ova naša sestra treba da zna da je obaveza nositi hijab kao što ona zna, da se maksimalno potrudi, da što prije prevaziđe te strahove, da se što prije odluči na nošenje hijaba. Svakako samim nošenjem hijaba doći sigurno neki novi problemčići, ali svakako Boži poslanik je bio poslanik pa imao mnoga iskušenja, e, potvorali su ga, vrijeđali su ga, tako da e, i mi ne možemo očekivati da uđemo u džennet bez iskušenja. Iskušenja ne treba tražiti. Žena koja nosi mahramu treba da se lijepo ponaša, uljudno ponaša, ponaša, sve to ok, ali će iskušenja definitivno doći, ali znači e, treba ta sestra da zna da je mnogo drugih sestara koji isto žive u Republici Srpskoj, koji žive u Europi u kojoj ona živi i sve one nose hijab i velika većina njih nema nikakvih iskušenja, nikakvih problema, ali ako si ide si neko iskušenje na lovom putu, znači sam da se strpi. <clears throat> Dva ili tri pitanja su nam došla u slučaju da čovjek je uradio, bio je musliman, uradio je djelo koje ga izvodi izvjeri, može li se pokajati? Svakako da se može pokajati. Čovjek je bio u islamu, uradio je neko djelo koje je krupno, veliko, ogromno, i pa sam on smatra da uradio djelo koje izvodi izvjeri. Može li se pokajati? Zašto da se ne može pokajati? Ako se može pokajati neko koji je bio 60 godina u nevjerstvu, Zašto se ne može neko pokajati koji je bio 30 godina musliman, pa jedan dan je uradio dijelo koji možda izvodi izvjeri, a možda i nije izišao izvjeri, zašto se ne može pokajati? Pa znači vrata pokajanja su otvorena svima. Jedna sestra mi je rekla da žena i muž, ako muž konzumira duhan, ne može muž predvoditi nju kod kući u namazu ako njih dvoje klanjaju. Ta žena se miješa tamo gdje joj nije mjesto, nema nikakve osnove u islamu da e, kažemo čovjek koji konzumira duhan ne može svoju suprugu predvoditi u namazu. Konzumiranje duhana je haram, ali nema to veze nikakve sa tim da li čovjek može predvoditi svoju suprugu u namazu ili ne. E, znači, kažu islamski učenjaci jedno veliko islamsko pravilo, svako onaj čiji namaz je ispravan kada sam klanja, on ima pravo da ljude predvodi u namazu. Kada osoba preseli, da li je neophodno da se 52 dana uči jasin? Lično sam kontaktirao jednog insana, ovdje je stavljena njegova funkcija, pa mi je rekao da mora da se uči 52 dana jasin, ja kažem ne mora. Eto, jednostavno, kratko, ne postoji nikakav argument da se mora. Ovdje mora, vjerovatno, zato što zato dolaze šuške. E, ne mora, braću moja draga, nema nikakve e, potpore da se 52 dana uči jasin za, za Mejita. Rekli smo mi više puta, nema smetnje da neko od rodbine prouči jasin za, za Mejita i da e, seva tog kirajeta pokloni to Mejitu, ali plaćati učenje Kur'ana, bez obzira bilo to hatma ili jasin, je zabranjeno haram. Haram znači onome ko to uzima, a medjito od toga neće imati ništa, kao i što je pojasnila islamska, islamska učenjaci, islamska ulema. A znači nema smetnije da rodbina dje djeca ili unučadi ili pa čak i neko ko nije znači u e, e, rodbinskoj vezi sa medjetom da prouči nešto od Kur'ana i da to pokloni Mejitu inšala biznila to je validno. Imam mali problem sa govorom šta mi preporučujete, koju dovu da učim. Znači dova e, u kojoj ćete tražiti od Allah da vas izliječi te vaše bolesti. Da li će poslije Ramazana serijal e, serijal, vaš e-mail adresa biti aktivna? Hoće, inšala, bit će aktivna šaljite svoja pitanja, ali nemojte me uzimati za obavezu da ću odgovoriti na sva pitanja. Okrenula, okrenuo sam se vjeri u pogledu mnogih stvari, ali jednostavno imam haram posao, e, radim u lutriji. Šta da radim? Dovoljno je da čovjek zna da je to haram, što se prije riješi toga, to će mu biti bolji. Kako se u islamu određuje kraj Ramazana? U islamu 29. dana Ramazana je propisano da ljudi prate imali mlađaka. Ako se u 20, eh, nakon 29. dana Ramazana, nakon akšama pojavi mlađak, sutra je Bajram. Ako se ne pojavi mlađak, sutra se 30. dan posti u islamu, mjesec može imati 29 dana, može imati 30 dana, shodno da li su ljudi vidjeli mlađak. Tako se u islamu određuje eh, znači, nastupanje Bajrama. <clears throat> Može se dati sadaka e, nekom imu muslimana, više puta smo odgovorili da nema smetnje da se sadaka dadni nekom e, ko nije musliman. Žena mi ne može kontrolisati mokraću, da li to utječe na njen post. Rekli smo, e, nema nikakve veze to što osoba ne može kontrolisati mokraću sa postom. Nije uvjet da bi nečiji post bio validan da čovjek bude pod avdestom ili da može kontrolisati mokraću. Rekli smo za osobe koje ne mogu kontrolisati mokraću, one potpadaju pod jednu dvije kategorije. Ili je njihovo isticanje mokraće kontinuirano, ako su jedna od takvih osoba, onda će kada nastupi namasko vrijeme zaštititi svoj spolni organ, znači e, uloškom ili maramicom spriješiti isticanje e, mokraći, uzeti abdest i klanjati, pa makar u toku namaza nešto isteklo, njihov namaz je validan. Ako je njihovo isticanje mokraće periodično, onda će sačekati period kada im mokraća nistići, tada će se očistiti, oprati, abdestiti i nakon toga klanjati. Da li može sestra sa nikavom ići na hađ? Čula sam e, na predavanjima da ne smije žena ići na hađ pod nikabom. Netačno ili čula ili netačno neko rekao ili neispravno razumljeno. E, žena pod nikabom može ići na hađ, ali je problem što ljudi pogrešno shvataju period boravka e, ženi u ihramima. Boži poslanik je zabranio ženi koja je u ihramima da nosi nikab. Ali u islamu je nikab e, ono što žena pokrije sa njim lice i ima otvor. U arapskom riječi nakup znači rupa. Pa znači, žena na hađu ne smije pokriti svoje lice nečim što ima rupu. Tako da žena koja e, izvan znači hađa nosi nikab, samo će kada bude u hramima prekriti svoje lice nečim što nema nikakvu rupu. Tako da će žena znači nema nikakav prorez, nema nikakvi znači otvor. Žena će kupiti sebi e, za mm, gazu ili nešto drugo, prebaciti sa svojim mahrami preko lica i dok je u periodu ihrama na taj način će pokriti svoje lice. Tako da e, netačno je da žena na hađu ne može ići, e, znači žena koja nosi nikav ne može ići na hađ. Kako ne može jarab žene Božih poslanika nosile nikav i išle na hađu već je tačno da žena u periodu ihrama ne treba da nosi nikab. Nikab koji ima znači prorez na očima, već će pokriti svoje lice gazom, tako na taj način će zaštititi da ljudi ne vide njeno lice. Kaže, inšala ove godine ja i moj suprug planiramo ići na hađ, iako ja radim. On je taj koji rukovodi sa novcem. Često mi prigovara kako ćemo potrošiti svu šteđevnu što ćemo ići na hađ. Kako da postupim? Ništa, sam ga pusti dok se malo odljuti i završena stvar. To je to. Mm, opet ono pitanje da li da platimo bedel hađ za roditelje koji su Znači, vraća se pitanje da li su oni bili muslimani ili nisu. Ako vi znate da su bili muslimani, ako su povremeno klanjali, išli na Bajram, išli na džume, postili, išli na teravije, oni su inšala muslimani i za njih se može uplatiti baj, e, e, hađ. Ako nisu zaista samo imali mujo, haso, nikad u životu nije ušao u džami, nikad nije rekao la lahila, nikad nije išao na teraviju, Allah Žešan najbolje zna, za njega je bolje ne uplaćivati e, hadž. Da li je ispravno da zakolim prvu akiku za svoje dijete, nakon toga za sebe i za svoga muža? Rekli smo da nema nikakve smjetnje da insan zakolji kurban akiku za svoje dijete, nakon toga ako njegovi roditelji za njega nisu klali, nema smetnje da insan sam za sebe zakolji akiku, inšala. Brat postavlja pitanje, želi da se ženi, e, e, ali njegova e, supruga buduća nema oca. Mi smo rekli nema braka validnog bez saglasnosti staratelja. Pa ako ta njegova e, supruga buduća nema oca, onda treba tražiti nekoga drugog staratelja, da li da to bude njen amidža ili njen brat. U svakom slučaju treba da bude neko iz muške lozi koji je njoj blizu. Ako nema niko, zaista nema niko, onda to može preuzeti znači na sebe neki alim ili neki učenjak ili neki efendija i tako dalje, ali mora biti e, saglasnost muške osobe. Jedna osoba nam je predložila, kaže, fina je bila emisija, ali eto sljedeće godine možete li sasvom uključiti Šija Safeta i Hajrudina Ahmijetovića. Pokušat ćemo, ih, ih lomiti, ali ne vjerujem da su oni na ovom nivou, znači da se oni spusti na ovaj nivo, to su e, veći učenjaci, tako da oni vjerovatno ovim danima imaju e, veći obaveza, e, a isto tako možda tehnički da dolazi neprestano ovdje u studio i da budu s nama, ali eto, fine prijedloge. Ovo su sigurno veliki učenjaci e, koji zaslužuju e, mnogo veći, e, hajde da kažemo, počasti nego da bugu na ovakvim ovim emisicama gdje Pezić ova sitna raja učestvuju. Da li je dozvoljeno da dovim Allah da im podari hajli muža ili ženu i da spominim ime? Svakako, nema nikakve smetnje gospodaru, olakšaj mi da Hasne bude moja žena samo dobro ispitajte da ne bude poslije gospodaru, nemoj sam da havas ne bude. Ah imam problem sa suprugom, imamo dvoje djece supruga me sluša, voli sve, živo, radi, ali e, ne želi da se pokrije, odnosno ona je se želila pokriti, pa je roditelj rekao, se pokriješ, mi ćemo te se odreći i tako dalje. E, lagano sa ženama e, donošenje odluke da se stavi mahrama nije jednostavna stvar. smatram da se ništa ne postiže na silu. Lagano, lijepim ponašanjem, razgovorom, ljubomorom i tako dalje i nadam se inšala da će se to postići post petkom za osobu koja posti Davudov alih selam post. Insan koji posti Davudov se selatu selam, ako jedne sedmice ne posti petak, sljedeći sigurno posti petak. E, znači, tačno je da nema smetnje da insan koji posti Davudov se selatu selam e, post, da posti e, petak. Pravilo je generalno da čovjek ne bi trebao petak dan da posti sam kad su u pitanju na file. Svakako kad je Ramazan mora se postiti, ali ako ćemo postiti na filu, onda nije dobro da dan petak sam postimo, znači da, ga postimo, da postimo dan prije njega ili dan poslije njega ili ili eventualno ako tu pada dan u kojem mi napaštamo post ili ako pada dan u kojem e, Davdov ali selam post ako neko posti znači tada nema smetnje da dan petak bude sam u postu u toku kada postim, da li se smijem ošišati, da li smijem e, e, uklanjati dlake sa svoga tijela, nema nikakve smetnje e, da čovjek e, obrije glavu dok posti, da znači čak kaže i na nekom predavanju sam čuo da se ne smije nositi majica kratki rukava, moraju dugi rukavi. Netačno je to god je rekao da se ne smije u toku posta nositi majica kratki rukava, osim ako se ovdje radi o ženi koja želi da iziđe u majici kratkih rukava napolje kad posti treba da tada sigurno nosi košlju dugih rukava ili džilbab, ali znači ako je pitanje muškarac, nema smetnje da iziđe, evo Pezić je danas izišao u majici kratkih rukava posti, pa inšala nadam se da nismo griješni. E, da li žena smije klanjati u periodu kada tek počinje dobija, dobijati mjesečnicu, kad tek vidi prvi tragove krvi? Onog momenta kada prvi kapi krvi žena vidi, ona samim tim je znači, ušla u period mjesečnici i e, u islamu se propis vezuje za krv. Ne vezuje se koliko ima krvi, već za krv. Tako da žena onog momenta kada počne krvariti, samim tim, znači zabranjeno je više stupati u namaz i samim tim, e, ako znači e, posti njen post je prekinut. <clears throat> Šta mi studenti da radimo u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana, nemamo vremena da idemo i tikaf, ono što možete. Znači vama je najveća obaveza da postite i najveća obaveza da studirate. Nakon toga što možete da fili učenje Kur'ana, zikra, teravije, noćnih namaza, što više to bolji. Da li je bolje učiti Kur'an ili e, klanjati e, u zadnjim noćima mjeseca Ramazana ono što čovjeku više odgovara? Rekli smo više puta u ovakvim situacijama čovjek će činiti ono što e, više na njega ostavlja traga. Pa neko je skrušeniji i znači jednostavno više na njega traga ostavlja da uči Kur'an neko više na njega ostavlja traga da klanja na filu, pa ono što više na vas ostavlja traga, to ćete i činiti. Jedan brat nam je ovdje citirao jednog svoga profesora negdje tamo na nekom fakultetu. To su, kaže, oni što nas godinama huzure i napadaju u vezi dizanja ruku, e, dužine brada, nogavica i ta, a kaže sve su te stvari sunnet. Pa je pitanje sad, da li je zaista dizanje ruku, dužina brade i nogavice, da li su to sve sunneti? Nije tačno da su to sve sunneti. Dizanje ruku u namazu i sunnet po konsenzusu islamskih učenjaka. Puštanje brade je vađib. Puštanje brade je vađib, brijanje brade je haram. Tako da po našem hanefijskom mezhebu čovjek znači tek smije skratiti bradu kada naraste u dužini njegovi šake. Prije toga ne smije kratiti. Po našem hanefijskom mezhebu haram je brijati bradu i mora se minimalno pustiti do dužine šaki. E, kad su u nogavice, rekli smo da je tačno mišljenje da je haram spustiti nogavice ispod članaka. Tako da e, bojim se da ovaj profesor malo ima problema, da li sam sa sobom ili s nekim drugim, ali onaj e, neispravno interpretira propise. E, kakav stav i kako da se ponašam, kontaktiram s ljudima u toku posta, pa zadah, kako da uklonim zadah, nema smetni, rekli smo da se koristi e, sprejevi za uklanjanje zadaha u ustima, ali uvjet je da se ne smije ništa od tih sprejeva znači progutati, da insan znači koristi sprej, da to isperi, da ispljuni, nema nikakve inšala smetni imamo svotu novca koju trebamo izdvojiti na ime zekijata, ali to nekako mužu sve teško pada da to odjednom toliko dadnimo para, pa možemo li mi tokom godine to izdvajati. Ako su pare pregodinile, iako je sad znači nastupila obaveza, onda se te pare moraju dati e, kao zekjat. Insan treba da zna da e, gospodar nam nije naredio nešto što ne možemo. E, 2,5% zaista, bez obzira o koliko svoti novca se radilo, ako nam je 2,5% ono što odvojimo, pa treba da izvojimo 1000 maraka, onda mi sigurno imamo mnogo novca, dok nam je 2,5% 1000 maraka ili manje ili više. Tako da ono što nam je gospodar naredio sigurno nije mnogo iz režije nam javljaju da je ostalo još pet minuta, potrućemo se da završimo sve. Jedan brat je poslije jedno onako malo pitanje, kaže ja sam imao jednu povredu kičmi i samim tim nakon toga desio mi se da sam nepokretan i impotentan nakon toga živim u kolicima, e, znam da ne imam nikakav osjećaj prema ženama, mogu li ja gledati u žene kao eto kad sam već tu, on je to stavio i pod navodnim znacima da eto ko malo ako ništa uživam gledajući u žene, e, Allah najbolje zna, insan treba da se čuva svoj pogled jer nije e, islam zabranjuje samo gledanje u žene da bi, ne daj Bože, počinio čovjek blud. E, gledanje u žene koje čovjeku nisu dozvoljene da sa njima stupi u brak ostavlja mnogo traga na ljudsko srce tako da Allah najbolje zna, ja ovom bratu savjetujem, preporučujem da se strpi radi Allaha Đelešanu. Allah Đelešanu e, zna zašto je ono bolje od te bolesti, da se strpi, da od Allaha Đelešanu očekuje samo nagradu i da na tom putu ne čini nikakve harame. Rekli ste da je čupanje obrva haram i zabranjeno, da su osobe koje to čine da su prokrite, Da li dio između e, obrva potpada pod to? Islamski učinjaci kažu e, da ono što je iako postoji jako razilaženje, ima učenjaka koji kažu čupanje bilo koji dlaka na licu je zabranjeno ali velik broj savremenih učenjaka kažu da je samo se odnosi e, e, zabran na čupanje obrva. Čak ovaj period, e, mjesto znači između obrva da ne potpada. Tako da, Allah Žešo najbolje zna, velik broj učenjaka današnjeg doba dopustuje da žene znači uklanjaju e, od lake između obrva na bilo koji način s tim što ne bude da ono malo pomalo, malo pomalo pa to malo ovaj, ovaj dio preraste pa da odu čitave obrve. Ali znači baš da znači ovaj dio između obrva inšala bizna velik, velik, velik broj učenjaka doba smatrao je da nema smetnje da žena taj dio dlaka ukloni. <clears throat> Ima li propis da odjeća ostane vani na štriku poslije akšama? šerijetski nema smetnje, da li će vam i neko drpiti sa štrika, da li će se zalediti, da li će pokisniti, to je nešto drugo, ali šerijetski nema nikakve smetnika i stari nane pogotovo su smatrale da tada eh, ne smije biti odjeća na štriku, nema nikakve smetnje. <clears throat> Može li se nakon vitara klanjati noćni namaz? Može. Nakon što čovjek klanja vitr namaz, ako nakon toga osjeti neku, hajde da kažemo, eh, elan ili nešto da bi još klanjao, nema smetnje da klanja dva po dva koliko može. Neće više ponavljati vitr namaz. Da li se zekeati vitr mogu dati rodbini? Rekli smo, može se dati rodbini, bitno je samo da ne bude uzlazna loza i silazna. Ne može se dati svojim roditeljima ni djedovima, ni se može dati svojoj djeci. Nešto jedno pitanje malo za, zakomplikovano, odnosno ovo nam je i zadnje pitanje, pa e, njega ćemo onako i propitati. Da li ima propis za kurban? Koji starost ovca mora biti? E, može li to biti janje? Malo nedefinisano pitanje, u svakom slučaju, ako je pitanje da li E, ovca koju hoće čovjek zaklati za kurban ima određene uvjete, ima minimalno što treba ovca da bi bila validna za akiku i za kurban treba da ima šest mjeseci i da je tjelesno približno velika kao ovce koji imaju godinu dana. Tako ako se ispune ova dva uvjeta, onda znači ovca koja ima manje od godinu dana može da bude za kurban. Ako ima više od šest mjeseci i ako je tjelesno razvijena i velika, približno kao ovce od godinu dana. Braćo moja draga i sestre, evo sve ono pitanja što sam danas uspio da pokupim sa vaših e-mailova, uspjeli smo do 8 i 5 da odgovorimo. Molim Allah Đelšanu da ono što smo čuli bude korisno za vas. E, ja lično ću vam otkriti jednu malu tajnu. E, meni je zaista bilo veliko zadovoljstvo družiti se sa vama. E, dugo godina sam tu, vrtim se oko naroda, oko ovih dersova, ali zaista je ova aktivnost ovih dersova i ovih iftarski druženja meni jedna od mojih najdražih aktivnosti u cijelom mom životu. E, znam da je bilo vama teško slušati ponavljanje određenih odgovora, ali jednostavno E, radio sam to iz cilja da, da ovo znanje koje imamo, da ga dostavimo ljudima, da ga približimo na najljepši i najjednostavniji način. Znači, meni je bilo lijepo sa vama, kako je bilo vama sa mnom, ne znam. Molim Allah Đelšanu da oprosti meni i vama, da nam u Kabuli ibadete. E, mi se, ako Bog da, e, vidimo i čujemo nakon Bajrama. E, e-mail ostaje otvoren, s tim što ne uzimam pod obavezu da ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Esselamu alaikum wa rahmetullahi i wa barakatuh.